บุ๊กทูสามสิบเก้าทริซาเดเวชรถเสีย porucha auta ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Gdzie najbliższa czerpacja stanica? ยางรถของดิฉันแบนค่ะมัมเดฟเฟกต์ เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Можете v y เ ě n i t k o ล e โซดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Potrebujem pár litrov nafty. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Nemám už žiaden benzín. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ Máte náhradný kanister? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Kde si môžem zatelefonovať? ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Potrebujem oťahovú službu. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Hľadám autoopravovňu. เกิดอุบัติเหตุ Stala sa nehoda. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Kde je najbližší telefon? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Máte pri sebe mobilný telefon? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Potrzebujemy pomoc ตามหมอให้ทีค่ะ Zavolajcie l e k a r a เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Zavolajcie policję ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Vaše doklady, prosím. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Váš vodičský preukaz, prosím. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Váš technický preukaz, prosím.